بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wusatu Abuja don karanta littafinmu <coughs> mai albarka in sha Allah na hisnul muslim min azkaril kitabi wa sunna na fadilatu sheikh sa'id bin ali bin wahaf alqahtani rahmatullahi alayhi bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu yau da ikon Allah za mu tashi kan darasi na goma a wannan littafi yau kuma muna 26 go ga watan al-muharram hijira shekara ta 1445 insha Allah ta'ala darasi na goma muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ikon yin karatu daidai ya bamu ikon fassara daidai ya kuma ba mu baiwa ta inda ainihin aikinmu zai dace da abin da muke karantawa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana sharri Allah ya tunkuɗe mana muna roƙon Allah ta'ala ƙarin zaman lafiya da albarka a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya jarrabawa da ƴan uwanmu ke ciki na Nijar muna roƙon Allah ta'ala ya amintar da su Allah ta'ala ya ba da bakin zare ya kuma kawo hanyar magance matsala ɗin ba tare da an zubar da jinin kowa ba baya ga wannan ranar juma'a nake sabon labarin abin da ya faru a zazzau cewa ana sallah da yammaci masallaci wani ɓangaren masallaci ya faɗi akan masallata a kuma masallaci da ke dab da kofar mai girma ko in ce mai martaba sarkin zazzau din muna roƙon Allah ta'ala waɗanda suka rasu Allah ya gafarta musu a rasuwa ranar juma'a tana da falala mai yawa kuma rushewan gini a kan mutum shi ma iya da falala mai yawa dukkaninsu ɓangare guda biyun nan na daga cikin alamar yin shahada rasuwa a cikin ibada iya daga cikin ainihin husnul khatima shi ma alama ne na kyakkyawan ƙarshe muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ya karɓe su a matsayin shahidai baya ga wannan waɗanda suka ji ciwo Allah ta'ala ya ba su lafiya ya sa kafara ne muna isar da ta'aziyya zuwa ga iyalansu da ‘yan uwansu da aminansu da kuma shugabanni na garin da kuma jihar gabaki ɗaya da ƙasa gaba ɗaya Allah ta'ala ya gafarta musu mu kuma Allah ya rayar da mu akan musulunci ya ɗauki rayuwarmu akan imani a waɗanda suka rasu a kwanakin mai yiwa a cikinmu a wanda an musu rashe kala-kala muna roƙon Allah dukkan mamatanmu Allah ya gafarta musu Allah ta'ala ya ji kansu ya yafe musu za mu tashi da ikon Allah akan darasi na goma a littafin hisnul muslim ina maka tsaya ustaz addu'a ta ta hamsin da tara wani babi kenan babi na ashirin da hudu ko? muna cikin babin addu'a uba da tashahudul akhir qabla salam babin da ke bayani akan addu'a bayan tahiya ta ƙarshe gabanin ayi sallama a cikin sallah ina idan zan tuna mun karanta addu'o'i kaman guda hudu a cikin wannan babi din insha Allah ta'ala za mu tashi a kan na biyar so ya zama saura addu'a nawa kenan saura guda bakwai a babin Allah ta'ala ya mana jagoranci Allah ya samu wanye lafiya insha Allah to bismillah wannan addu'o'i ana yin su ne bayan an yi tahiyya at-tahiyyat as-salawat at zuwa ƙarshe an yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sai a ci gaba da karanta su tun daga Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal ko wata riwaya mai kama da haka so waɗannan mutum zai zabi addu'o'in da ya haddace sai ya karanta su bayan tahiyya da salatin fiyayyen halitta gabannin ayi sallama a fita a cikin sallah mafhum tayyib insha Allah bismillah اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعني على ذكرك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وشكرك وحسن عبادتك الدعاء تهم سندتر أتكين حسن المسلم اللهم أعني على ذكرك wa shukurik wa husni ibadatik wannan hadisi riwaya ne na sahabi mu'azu bin jabal radiyallahu an wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake masa kirari da a'lamu hadhihi al-umma bil halali wal haram a cikin wannan al'umma ta mu ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fi kowane mutum sanin halal da haram bil wannan ilimi ne mai matukar muhimmanci a ce a cikin al'umma ga gabaki ɗayanta babu wanda ya kasan halal da haram irinka shi ya rawaito hadisi din kuma hadisin iya littafi na imam abu da'ud wato sunan abi da'ud hadisi na 1522 kuma sheikh muhammad nasiruddin al-albani rahmatullahi alai ya tabbatar da cewa hadisi ne da yake mai kyawu don haka hadisi ne da ake kafa hujja da shi hadisin yana cewa addu'a da ake yi Allahumma ya Allah a inni ka taimake ni Allah ka taimake ni ka kawo mun ɗauki ala zikirik kan ambatonka dukkan nau'in ambaton Allah ya shiga ciki Allah ka taimake ni akan karatun ƙur'ani Allah ka taimake ni akan yin sallah Allah ka taimake ni akan kalmar shahada Allah ka taimake ni akan azikarun saba azikarun masa azikarun naum. Allah ka taimake ni akan neman tsari daga shedan dukkanin waɗannan nau'i ne na zikiri ya Allah ka taimake ni akan dukkan nau'in ambatanka? Allah inni ala zikrika wa shukrik sannan kuma ma'ana ai wa inni ala shukrik ne ya Allah ka taimake ni akan gode maka in an ce ashkur shine godiya ta bangaren yin aiki na kwarai in an ce alhamdu a mafiya yawa godiya ne da baki amma an ce a shukur shi ne gode wa Allah ta ɓangaren ƙara biyayya zuwa gare shi wa husni ibadatika kuma ka taimake ni ai wa a inni ala husni ibadatik ya Allah ka taimake ni akan yi maka kyakkyawar ibada dalilin wannan hadisi yadda muka fada mu'az bin jabal radiyallahu anhu ya ruwaito shi fiyayyen halitta ma wasiya ya masa cewa ya mu'az la tada' duburi kulli salatin maktuba an Allahuma Allahumma a'inni ala zikri wa shukri wa husni ibadatik manzo Allah ya kalle shi yace ya kai mu'az ina maka wasiya ka kuskura ka bari bayan wata sallah ta farilla baka faɗi wannan addu'a ba karka kuskura kayi sallar farilla a ƙarshen ta baka yi wannan addu'a ba karka kuskura da wannan wasu malamai suka ɗauka karanta addu'ar wurin su wajibi ne don ya ce la ta da la nan wani la ne na'am lamun nahayi ne la da karka bari kaga kenan ya hana shi al-aslu kuma na an-nahyu yufidu tahrim ne in an ce karka bari to barin haramun ne aikata wajibi ne to sai suka dauke shi a zahirin wannan cewa a fahimta su karanta addu'ar wajibi ne kuma ka duba fa'idan addu'ar Allahumma a'inni ya Allah ka taimake ni ala zikirik akan ambatonka dukkan karatun ƙur'ani ambaton Allah ne haddan qur'ani ambaton Allah ne tilawan qur'ani ambaton Allah ne yin sallah da kake yi zikiri ne ambaton Allah ne yin sallah ga baki ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah kalimatu shahada kuma miftahul janna ambaton Allah ne don haka Allah ka taimake da akan ka da gode maka malamai suka ce me yasa aka gabatar da ambato gaban godiya gabanin godiya saboda idan mutum bai ambaci Allah ba baya gode masa duk mutumin da bai ambaton Allah to baya godiya ga Allah musamman a yanzu muna da bukatan tsananin ambaton Allah kataniya na duniya da ke ɗauke hankalin mutum daga ambaton Allah yayi yawa musamman matasa da sauran jama'a an yi riko da social media matuka da gaske wani idan ka duba hours da yake spending online kusan kowace rana zai yi awa goma ko goma sha biyu musamman waɗanda Allah ya taimake suke da unlimited internet kyauta yake samu ko a wurin sana'arsa ko a wurin aikinsa ko a wajensa a gidansa ko wani abu to wuni ake akan wannan har ma ya mantar da mutane daga karanta ƙur'ani matasa da dama wannan iya daga cikin abin da yake hana su karatun qur'ani ce sa idan zaka kwatanta wata rayuwa ka ɗauki wani tsari na cewa a kullum za ka dage in ba wai yanayin neman abincinka ba ne haka ka taƙaita awoyin da za ka yi online musamman bangaren shiga facebook twitter whatsapp instagram tiktok da makamantansu in kana da muhimmin abu ka je kai ko reply email ko wani abin da ya kama da haka maybe ka ce za ka shiga kullum sau biyu in yi yawa sau uku duk lokacin da ka shiga min 30-40 ka gaba ka takaita duk kacaniyar ka ciki zuwa awa ɗaya awa biyu awa uku sauran lokacin ba za ka shiga ba me za ka yi da lokacin sai ka dage ka sa tsarin zan yi haddan qur'ani daga lokaci kaza zuwa kaza zan yi muraji'an qur'ani daga lokaci zuwa kaza zuwa kaza lokaci kaza zuwa kaza zan sadar da zumunci na kira wani in gaishe shi a waya wani na dai duba shi wani na masa message na masa fatan alkhairi ka tsara irin wannan rayuwa sai ka ga ashe kana asarar lokaci mai yawa da baka sani ba Allah ta'ala ya ce ma mu muna kadada babu social media iyayen mu suka samu kai haddan Qur'ani da a yanzu ne ban san yaya za a yi ba gaskiya ban san yaya za a yi ba a wancan lokacin in ka ji labarai babu wani internet in ka ji labarai TV ma nadir jiddan ake samun TV kawai radio ne radio ma kuma babban abu shine radio Najeriya Kaduna shi ake kunnawa su suka ga time din akwai karancin tsata shi rediyon nan ko ka zuwa makaranta da shi ba ko ida in ka zo gida iyayenka ka ji sai ka ji lokacin fa ko kwallon kafa ake irin su biyo base din nan irin su da makamantansu irin waɗannan teams da muke da su sai ka ji a rediyo ake jin commentary sai a a taru a bakin kasuwa sai daga kunna commentary ba a ganin football live hatta local league da ake a nan lokacin sai dai kai ta jin ana kiran sunayen a rediyo ana haddace su ba wanda ya sani lokacin wa'azi a rediyo bi sau ɗaya biyu haka za ka ji a sati an yi tsanani murya ce ta shaƙa bukar Muhammad Gumi Allah ya ji kansa daga baya aka sa muryar Sheikh Zahir man Bauchi ta makamantansu amma da menene sai dai ka ji kawai an sa waƙe a an sa ɗan maraya a an sa shata an saka ɗan dawo an saka ɗan kwairo haka an saka su da makamantansu. to wannan su ake ji kuma iya rediyon ne kuma rediyon dan lokaci ne wani ma a gidan ake kunna shi can kan windo ajiye ana ta aiki ana ji amma yanzu al'amarin ya zama ba haka ba yaran mu suna bata lokaci online akwai matar da take kawo complain akan mijinta suna tare idan ya dawo a gida bai dawowa sai tara ko goma na dare tana sa masa abinci me zaka ci mai gida me kake bukata hankalinsa baya wurin yana kan whatsapp yana chatting mai gida wani abinci kake so shiru ta je ta yi abincin ta kawo in ya ta maza ba sai ce tana fada ba sai ce eh in ta ka sai ce waye ce amin kaza sai ce kai kace na'am da na fada a ni ban fada ba sai a fara musu yana cin abincin yana chatin tace baya fahimtar ta idan za ta yi magana shi sai dai a WhatsApp za ta dauka yana wurin tana wurin sai ta masa message a WhatsApp in ya shiga sai ya kalli da sai dariya sai ya karanta tukunna sai ba ta amsa amma in dai ba WhatsApp yau ba zai gani ba to kaga babu lokacin da muke bukatar wannan addu'a irin a yanzu Allahumma a'inni ala zikirika wa shukurika da gode maka godiyar Allah ta yi karanci a yanzu yana cin abin da ya sa wani lokaci Allah yake kara mana jarrabawa idan ya mana ni'ima ba ma gode masa sai ran da muka kubuce sai mu fara kuka amma time da ya mana ni'ima kowace sai mu rena ta ba ma gode masa ce sa aka kira ambatan Allah sai godiya in baka ambace shi ba za ka gode masa ba ce sa akan kira ambatan Allah akan gode masa ko a Qur'ani fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun wani sura aya ta 152 a bakar Allah ya maka albarka haka ne kaga sai aka kira godiya ambatan Allah gabanin gode masa sannan wa husni ibadatik kuma ka taimake ni akan kyakkyawar ibada gare ka yi maka ibada mai kyau saboda mai Allah ba yawan aiki yake duba ba a'a aiki mai kyau aiki mai kyau kuma shine na farko aikin da aka yi don Allah na biyu aikin da aka yi koyi da farin jaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dukkan aikin da ya cika sharuɗa biyun nan ya zama aiki mai kyau Allah bai duba yawan aikin mu sai dai kyan aikin mu shi yasa yace khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur cikin suratul mulk aya ta nawa aya ta biyu Allah ya maka albarka ba ta uku ba aran ma oh wai fada ustaz ne ya fada ta uku ko to ustaz ka kwasa. na'am addu'a ta gaba ta 60 ikra ya ustaz اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن ترد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من الموت اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من أن أرد إلى أفضل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر أتشون وانا الدعاء سنة تاكرة دمو نيمان ترن الله دقا من يمن ينفتن تنوغ دابير وانا حديثي صحابين دي رويتو شيني waye sahabin banda ko sa'ad bin abi waqqas Allah ya masa albarka hadisin iya bukhari hadisi na nawa na biyu. neman tsarin Allah daga manya-manyan al'amura guda biyar na farko ya Allah inni uzu duka ina neman tsarinka min albukul ya Allah ta'ala ka kare ni daga albukul bukul shi shine rowa rowa na daga cikin munanan ɗabi'u kyauta tana daga cin abubuwan da ke sa musulmai su so junansu amma rowa na daga cikin munanan ɗabi'u kuma an ce rowa ba fa ana nufin ka ɗauki abin da ba naka ne ka bayar da ɗaya ke nan na biyun an ce kyauta ba ana nufin ka ba da abin da ya fi ƙarfinka ba in ka samu naira dubu goma yi alherin ɗari biyar ko dubu ɗaya dubu biyar ko shida ka yi cefa a gidanka dubu ɗaya ka ajiye mai jiran ko ta kwana ka rika tuna wai sai ka yi kuɗi ka yi alheri a'a daga ƙarancin ka da shi ake farawa ran da ka samun sai ka iya yi amma in baka tarbiyyantar da kanka akan kyauta ba ko ka samun ba za ka iya yi ba daɗe na biyu kuma idan aka mana kyauta mu daina rena alheri zamanin da muka samu iyayenmu zamani ne na ba sa rena alheri a yau kuma zamani ne na rena alheri wani sai ya ɗauki naira dubu goma ya baka ko ashirin sai ka rena mai iya yiwa dubu goma da ya baka ko ashirin ɗin mai iya yiwa ga baki ɗaya albashinsa naira dubu ɗari ne ko ɗari biyu in ya baka dubu goma ka baka kashi goma cikin ɗarin abin da zai samu a wata ne so by implication mai iya yiwa ne in a dubu ɗari ne baka goma mai iya yiwa ne ya ɗauki abin da ya kai aikinsa na kwana uku ko abin da ya kama da haka ya baka fi sabilillahi to amma muna zamanin da kuma ake rena aikin alkhairi magabatanmu ba sa yi shi duk karancin alkhairi da aka maka to ka zama mai godiya ga Allah kar ka ci bakin kai ya koshi kuma ka share kai shiru ka rika tuna alkhairi wanda kuma yake da shi ya rika ba wanda bai da shi iyalanka ka zama mai kyauta gare su makwabtanka ka zama mai kyauta gare su ƴan uwanka na jini ka zama mai kyauta gare su aminanka ka zama mai kyauta gare su idan Allah ba ka rufin asirin da yafi nasu idan ma sun fika duba abin da suke bukata ga musu wani yana da kudi da ba ka ba shi kyautan kudi ba mai iyawa za ka je gidansa ne sai ka sai dan abin sha'awa ka kawai yara lemo ne ayaba ne ko abin da ya kama da haka in daga wani gari ne zuwa wani gari mai yiwu akwai abin da yake sha'awa a garin ku a inda yake bai cika samuwa ba sai ka dauki wani abu na tsaraba kai masa a kilishi ka samu dama masa ne ka dauko ka kai masa to akwai bangaren alkhairi cikin mai rashin rowa ba sai a kudi ba abin da ka mallaka kowane iri kake da dama ka zama mai kyauta akwai alkhairi a cikin kyauta Allah ta'ala ya samu wani lafiya wa a'udhu bika min jubun ya Allah ina neman tsarin ka daga tsoro wato tsoron abin da bai dace a ji tsoron sa ba iya ciki akwai abin da ake jin tsoron sa halal ne akwai tsoron halal akwai tsoron wajibi akwai tsoron akwai tsoron haram akwai tsoron wajibi akwai tsoron halal tsoron wajibi shine na alkhawf ko alkhashiya ko at zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kadai na biyu akwai tsoro na haramun shine tsoron shedan tsoron shedan haram ne na uku akwai tsoro na halal kuna zaune a wuri kawai sai zaki ya shigo idan wani ya ga zai iya fada da zaki ya tsaya bai yi laifi ba idan ka ga za ka arci ta kare ko ta kura ka gudu ba ka yi laifi ba kuna zaune wani sai maci ya fito wani sai gudu gudun halal ne wani sai tsaya zai kokarin kashe shi don zai iya shi kuma halal ne wadanda duka babi ne da da halal ne ya tsaya mai gudu halal ne ya gudu amma tsoron shaidan haramun ne to akwai sai aljubun aljubun nau'i ne na tsoro na tsoron abin da ma bai dace ka ji tsoronsa ba akwai al'amuran da bai dace a ji tsoro ba wani yana jin tsoronsu to aljubun nau'i ne na tsoro mafhum tsaye. wa uzu bika ya Allah ina neman tsaronka? min an arudda da kada a maida ne ila arzalil umur zuwa ga mafi kankanta ko kuma mafi lowest point na rayuwa shine wato mutum ya tsufa sai ya zama abin da ya a yarinta shi yake aikatawa shine an arudda an urar da ila zalil, Umar wato a da mutum ya rika yin abin da ya a yarinta shi ya yi kamar a ce mutum ya tsufa tsufa ta yawa zai yi bawali sai rika bayyana tsaraicinsa a fili bai sani ba kaga duka abin da yara suke yin tsufa yayi yawa in ba a isa ba ana zuwa aikata su sai mutum ya kwabe wandansa auren da bai dace ba har sai a ji kunya ko ya rika maganganun da yara ne kanana ke yi ko ya waye gari baya iya bambanta lokaci ka zo ka gaishe shi da safiyan kada sai ce tun da gari waye baka zo ka ba sai yanzu kake zuwa kuma ya waye gari in yana san abu yadda yaro karami haka yake bai san babu ba in yace ka masa kaza dattijan ka ne ko kakan kan ba kai ba zai fahimce ka ba dole sai an yi yadda dai ka san yara yan bani babu to babu tsufa marar daɗi shine Allah ya tsawaita rayuwar mutum har ya zama abin da ya a yarinta dalilin tsufa zo yana maimaita su annabi ya ce to ka nemi tsarin Allah daga wannan kada Allah ya tsawaita rayuwarka ya kai matakin da abin da kai a yarinta yanzu so kake aikatawa ke sa Allah ya ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مدغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا a أقول أن الله Allah yake ɗauka rayuwarsa amma a cikin ku akwai wanda ake me da shi rayuwar da a farkon haihuwa haka zai da ya maimaita ta Abdullahi ibn Abbas radiyallahu an yace mahaddata Qur'ani sau da dama Allah ta'ala yana kare su daga wannan mahaddata qur'ani yawanci Allah yana kare su zai wahala ka ga mai tilawan ƙur'ani ya tsufa yazo yana aikata irin abin da yayi a cikin yarintansu yana da matukar wahala akwai malamin mu shaksa da sadauki Allah ya ji kansa ya tsufa ya wuce shekara ɗari amma in dai ka zo wajensa kai magashi za ka ji kamar cikin samarta ne ko ba za ka ga wani rudewa tare da shi ba musamman bangaren fatawa ko ilimi na addini idan ya fara baka sai kai ta mamaki ga tsufan shekarun sun ja amma babu abin da ya tabu tare da shi misali kenan yanzu ko shek zahirin bauchi ka duba shi ai shekarun sun ja amma inda kana da kusanci kai magana da shi za ka yi ta mamaki rabona da shi na ƙarshe akwai time da na ziyarce shi aka umurtan da je na gaishe shi na je wajensa ya bani ni history na shekara tamanin da biyar ko sama da haka Dan ya tashi tare da wasu kakannuna ne lokacin a cikin jihar gombe ne ke mahaifiyarsa 'yar gombe ne so kakannu ta wajen mahaifiya sun zauna duk da ya ce sun girme ki suna gaba da shi a shekaru amma tare suka yi haddan ƙur'ani tare suka tashi so tarihin shekara 85 yana barwa kamar awa takwas da ya wuce abin ya faru so wannan haka ne ga waɗanda suka haddace ƙur'ani in ka ɗauki irin shekarun su Sheikh bin Bas rahimahullah sun yi tsawon kwana amma duk time da ka zo gabansu su ka sha mamaki sai ku zo gabansa bai gani makaho ne ya kai shekara tamanin da yan kai ko saboda da haka sai ya mika maka hannu ku gaisa me sunanka ga fadawa na ku gaisa sai ya gaisa da mutum ashirin a wuri in an kammala sai maimai da sunan kowa duka ba sai kuma kana magana ya gaisa da salamu alaikum warahmatullah ya ustaz Umar kaifa halukum kaza an yaji muryarka garbin ku na farko ne in kuna munakasha kai magana zai ci, ai muryar wani ne to wadannan misalai ne kaɗan daga cikin masu yawa to shi yasa haddan qur'ani ko karanta qur'ani ko karatun addini yana daga cikin abin da ke sa tsufan mutum yayi kyau ko an samu tangarɗa ba ta tsananin muni in ka ga mai hadda ko mai karatun addini ya samu yar tangarda kada to inda jahili ne sai ta ninka wannan sau dubu goma tangarda <laughs> kuma ala ayyi halin karatu na zamani iya da muhimmanci amma shi ma baya kare ka daga wannan zai dan baka dan Label of wayewa amma ba za ka zai kai PhD a history ko sociology ko ka zama professor a history ko sociology ko abin da ya gama da haka ka cikin tsufan ka bai kyau ba wannan tangardan in ta zo za ta maka dukan da ba dadi abin da zai kare ka wannan shine Qur'ani da sanin addini amma irin yan bokon mu daga baki ɗaya sai boko addini ba abu fala saddaka wala salla Tsofansu shi ma baya kyawu Allah ta'ala ya kare mu wa uzu bika min fitnati duniya ina neman tsarinka daga fitinar duniya fitinar duniya ya shafi fitinar sha'awa fitina ta shubuha fitina ta matsayi fitina ta dukiya dukkan wani abin da ke cikin duniya da dan adam yake kokari ya samu ya shiga cikin fitinar duniya me yiwa kowanne a su akwai wanda ake nema ta hanyar Allah akwai hanyar shaitan to sai ka nemi tsarin Allah Allah ya hada ka da su ta hanyar Allah ya kare ka ta hanyar shela wa a'udhu bika min azabil qabr Allah muna neman tsarin ka daga azaban kabari waccar ayar ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min turabin wala sura kenan suratul hajj ayata nawa aya ta biyar Allah ya maka albarka bismillah araba Allahumma inni as'aluka bi jannati wa a'udhu bika اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار وأعوذ بك من النار Allahumma inni as'aluka janna. ya Allah ne ina roƙonka gidan aljanna wa a'udhu bika minan nar kuma ina neman tsarinka daga wuta wallahi wannan addu'a ‘yar gajeruwa ce amma akwai alheri da yawa a cikinta wannan hadisi riwaya ne na abdurrahman bin sakhar abu huraira kenan radiyallahu an hadisin muttafaqun alaihi ne yana cikin aljami a sahi na imamul bukhari hadisi na 1338 annabi sai kan karanta bayan tahiya yana kara da allahumma ya allah inni lalle ni as'aluka ina roƙonka ina roƙonka ina neman alfarmarka Allah ina neman taimakonka ka bani aljanna duk duniya ko me za ka roƙa duniya da lahira babu abin da ya kai aljanna ita fa mutuwa da ake shayi ba wai ana shayin don kada a mutu bane ne. wannan addu'a da ta bayanta guda uku nan da muka karanta a yau duka suna da matukar muhimmanci a kowace tahiya mu karanta musamman a sallan farilla na'am اللهم بعينك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الغنى والفقر وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قوة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك موت العين بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير الله ذكرا ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق ثم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أعيني ما علمت الحياة خيرا ما علمت الحياة خيرا وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا وتوفني إذا علمت الوفاة اللهم إني أنت خشيتك في الغيب والشهادة اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك وأسألك كلمة الحق في الرضا وأسألك كلمة الحق في الرضا وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك كلمة الحق في الربا والغضب وأسألك القصد في الغنى والفقر أسألك القصد في الغنى والفقر وأسألك نعيما لا ينفذ وأسألك نعيما لا ينفذ وأسألك فرجا عني بعد الموت وأسألك برة عن سواك وأسألك قرة عيني لا تنقطع وأسألك قرة عيني لا وأسألك الرضا بعد الفراق وأسألك الرضا بعد الفراق وأسألك فضل العيش بعد الموت وأسألك فضل العيش بعد الموت وأسألك لذة النار إلى وجهك والشوق إلى لقائك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة في غير ضراء مضرة ولا فتنة addu'a tana da tsawo ita ma duka fagabannin gabanin yi sallama ake karanta ba. kaga kenan idan za a yi sallah ta sunna tana da tsawo ba wai mai gudu ba ce. kamar da za a yi yanzu liman idan ya yi minti goma a sallan azhar ko la'asar ko isha wani masallacin ma bala'i ake masa kuma wani addu'o'in kadai su in aka yi wasa aka zauna sai a yi minti biyar ba a tashi ba ko ba a yi sallama ba ba zai yi wani lokaci duka a karanta ba amma akwai muhimmai sai a zaɓe su guda uku ne hudu ne biyar shida bakwai daga lokaci zuwa lokaci ka karanta su eh, musamman isti'aza daga dajjal roƙon Allah aljanna Allahumma inni ala zikrika wa shukrika da makamantansu waɗannan ba su da tsawo kuma suna cike da ɗimbin albarka da alkhairi da kuma kariya daga fitintunun duniya da lahira da kuma neman alheri da aljanna gaba ɗaya duniya da lahira wannan hadisi na ammar bin yasir ne shine sahabin da ya ruwaito shi hadisin iya cikin sunan na imam at-tirmidhi iya cikin sahih na imam an-nasa'i rahmatullahi alai a littafin farko namba na 281 cewa hadisi ne ingantacce Allahumma bi ilmikal ghaib ya Allah da iliminka na gaibi don Allah ta'ala shi yake da ilimin gaibi wa qudratuka da ikonka alal khalq akan dukkan halittunka wanda nima ina daga cikin halittunka ahyini ma alimtal hayata khairan li kara yadda ni idan har ya bayyana cikin ilimin ka na gaibi cewa rayuwa alheri ne gare ni idan rayuwa ta a duniya alheri ne a cikin ilimin ka na gaibi tunda ka san abin da zai faru nan gaba ni ban sani ba ya Allah kara yadda ni wa tawaffani ka dauki rayuwata idza alimtal wafata khairan li idan ya bayyana cikin ilimin ka na gaibi cewa rasuwa ta alheri ne Allah ka dauki rayuwata Allahumma ya Allah inni lalle ni as'aluka ina roƙonka khashyataka tsoronka na ilimi fil ghaibi a boye wa shahada da a bayyane Allah ka bani ikon bin dokokinka da jin tsoronka a inda mutane ke gani na da inda ba sa gani na wa as'aluka ina roƙonka kalimatul haqq na samu ikon faɗan kalmar gaskiya da adalci fil riba a lokacin da nake cikin yarda da farin ciki wal da lokacin da nake cikin fushi ya zama in zan yi magana ina cikin nutsuwa ne ko fushi ne ko damuwa ka bani ikon yin adalci da gaskiya a magana ta kada kin wani ya sa na zalunce shi da nayi fushi wa as'aluka alqasd fil ghina wal faqr ina roƙonka alqasd daukar rayuwa moderately wato rayuwa tsaka tsakiya babu rowa da yawa babu kuma almubozaranci a lokacin da nake cikin halin wadata da kuma halin babu ya Allah ka bani yin komai tsakatsakiya rike iyalai tsakatsakiya kyauta tsakatsakiya sadaka tsakatsakiya duk abin da zaka ana so ka yi shi tsakatsakiya ne kar ya zama kayi karanta da yawa kuma kar kai almubozaranci wannan shine irin wasiya da Qur'ani ya mana yin abu tsakatsakiya misali idza anfaqu lam yusrifu wa lam kuturu? wa kana bayna zalika qawama suratul furqan aya ta nawa ba 65 bane ban tambaye ka ba 60 a to ai gabe zakai ma ba baya ba aje 65 kuma hada da hudu 60 da baka Allah ya maka albarka a raba kan ka gane <laughs> zai zama aya ta 67 walladina idza anfaqu lam yusrifu walam ya kuturu wa kana bai na zalika qawama kaga wanda ya shiga ko kuma wala ta ji taj'al ka maghlulatan ila unukika wala ta tabsutha kullal basti ƙuda. wannan wani sura ke kenan suratul isra ba zai kai haka ba amma kana kusa da wurin 29 Allah ya maka albarka zai zama 29 ne <laughs> na'am wa as'aluka na'iman ya Allah ina roƙonka ni'ima la yanfadu wanda baya karewa shine wanne aljanna aljanna ne ita kadai ce ni'imar da ba ta karewa so duk da kaga addu'a ce Allah ina roƙon ni'imar da ba ta karewa to aljanna ake magana wa as'aluka qurrata aynin la tanqati kuma ina roƙonka qurrata ayn irin kaman mutun ya zama mai karbuwa mai soyuwa wanda ake ganin kwarjininsa ina roƙonka zama mai kwarjini da farin jini wanda ba zai mai ba babu lokacin da zai yanke a rayuwa da bayan mutuwa iya cikin addu'ar da muke a sallah da kuma addu'ar da muke lokuta da dama idan muna addu'a a kan aure rabbana hablana min azuwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama wani sura ustaz Furkan ba ta da gasa da wata aya nawa saba'in da hudu Allah ya maka albarka zai zama saba'in da hudu ka je kusa da wurin eh, saba'in da hudu ne ba da biyar ba ustaz ya gani to sai ka matso kusa kai ma eh? <laughs> sai ka matso kusa insha Allah ta'ala wa asaluka riba ba'da alqada ya Allah ina roƙonka na zama mai yarda da duk hukuncin da kamun a rayuwa duk hukuncin da Allah ya hukunta maka a rayuwa mai dadi da marar dadi na farin ciki ko na bakin ciki Allah ka sa zama mai yarda da hukuncinka duk abin da kai hukunci zama na yarda da shi to wannan shine ƙololuwar imani Allah ya maka abin da ba shi ka roka ba kai haƙuri, sannan kuma ka gode masa kuma ka yarda da hukuncin har ma kai godiya akan abin da ya maka wa as'aluka bardal aish Adal, maut ya Allah ina roƙonka sanyin rayuwa bayan mutuwa ma'anan sanyin rayuwa wannan kinaya ne akan Allah ka sa mu huta in mun rasu shine ya Allah ka sa mutuwa ta zama hutu gare mu ai addu'a ce a Hausa ba Allah ya sa ya huta to wannan shine ma'anarta bardal ai shine Allah ya sa ya huta Allah ka sa mu cikin jama'ar da ran da muka bar duniya to mun huta ne kuma ya zama in mun bar duniya din duniya tana kuka da rashin mu to ne ita ce rayuwa mai daɗi amma ba bala'in da ya kai mutum ya bar duniya daga cewa to yau ta an morewa ne, ya ce alhamdulillah abu ya yi daɗi to ba bala'in da ya kai wannan karka wayi gari ka bar duniya zama mutanen kwarai su rika murna da tafiyarka to bala'i ya kai bala'i alkhairi shine ka bar duniya mutane kwarai suna zubar da hawaye suna kuka da zuciya mun rasa wani mun rasa wani mun rasa wani kuma suna tuna alkhairin ka daga lokaci zuwa lokaci to wannan shine dadin rasuwa amma annabi ce a cikin mutane akwai wanda idan ya rasu ya huta kuma an huta daga gare shi ya huta mutane kuma sun me sun huta mustarih wa mustarah an. akwai wanda ya huta akwai wanda kuma an huta daga gare shi to ka zama in ka rasu ka huta ne amma ba mutane suka huta daga rashin ka ba saboda wanda mutane suka huta da rashin sa to can ba zai masa dadi ba shine abin da hadisin ke nufi Allah ta'ala ya samu a cikin wannan bayin nasa wannan mutuwa hutu ne gare su kuma duniya take bakin ciki da rabuwa da su na'am wa asaluka lazzatan nadhri ila wajhika ya Allah ina roƙon alfarman yin kallo da dadin kallo zuwa ga fiskarka subhanahu wata'ala wanda yake tabbatar da mu babu kokonto aljanna za a ga Allah ayoyi na ishara zuwa ga haka hadisai da dama suna ishara ga haka ana ganin Allah Allah ya sa mu a cikin bayan da zamu ganshi gobe kiyama kuma in za a ganshi ba a ture ture ba sai an yi ture ture ba za a ga Allah kuma ganin Allah aljanna ya fi aljanna daɗi ganin Allah aljanna ya fi aljanna daɗi to jama'a aljanna ko manzon Allah sallallahu muka gani aljanna ba Allah ba ai daɗi ya kai daɗi an tambayi imamu kaka cewa ka gaya mana wani abin da zai sa mu rika kwaɗayin shiga aljanna sai ce fiha rasulullah abinda kawai zai gaya maka ka rika kwaɗayin aljanna shine to ta an ka shiga akwai manzon Allah kaga wanda yake nuna iya ba ma maka zamansa a cikin aljanna daraja ce mai ga wanda ya shiga aljanna a cikin mu a duniya ba mu ganshi ba amma muka je aljanna insha Allah ta'ala za mu ganshi. sallallahu alaihi wa sallam wa shauq ila liqa'i kuma Allah ka sa mu zo masu shauki da kwadayin gamuwa da kai fi ghairi darra mudirra ba tare da wani cutarwa mai cutarwa ta kowane bangare ba sannan wala fitnatin mudilla ba tare da wata fitina mai batarwa ba Allahumma ya Allah zayyinna ka kawata mu bi zinatul iman zinatul iman shine shara'i'ul iman Allah ka kawata mu da dukkan shari'o'i na imani waja'alna ka sanya mu hudatan shiryayyu muhtadin wanda kuma suke me masu shiryarwa Allah ka samu zama ka shiryayyu wanda kuma suke samun shiriya dalilin su na'am addu'a ta 63 ikra ya ustaz اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني أسألك يا الله اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد الذي لم يلد ولم يولد يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني أسألك يا الله ya Allah ni ina roƙonka ya Allah wannan hadithin sahabi mihijan bunul adra ya ruwaito shi iya cikin sahihun nasa'i a littafin farko hadithi na namba na 280 yana gaban wancan na farko da muka karanta yanzu wanda wanda yake mai tsawo Allahumma ya Allah inni lalle ni as'aluka ina roƙonka ya Allah ya Allah kusan da Allahumma da ya Allah abu ɗaya ne so da haka wanda ya zama taukidin Allahumma na farkon ne aka yi ya Allah bi naka da cewa lalle kai alwahir kai kaɗai ne kaɗaitacce al-ahad wanda yake guda ɗaya, as-samad wanda ake nufansa da duk wata bukata shi kuma bai nufin kowa da bukatarsa allazi wanda lam yalid bai haiku ba wa lam yulad ba haife shi ba Walam ya yakul lahu kufuwan ahad sannan babu wani mutum ɗaya da ya zama katanga gare shi wato shi Allah idan yi hukunci ba a zuwa wani court na appeal babu supreme court akan Allah shine duk abin da ya shine final babu inda ake kai karan Allah balle a ce hukuncin da ya bari ayi ayi reviewing din sa ga yayi ko bai babu shi sannan babu wani mutum ɗaya a duk duniya ko wata ƙasa ko wata halitta da take zama shamaki ga Allah idan Allah zai yi abu sai ta masa approving ko ta ba shi dama a'a shi Allah Allah ne shine na farko shine na ƙarshe shine kufu'an babu wani katanga gare shi bai neman approval bai neman permission bai neman yaddar kowa subhanahu wata'ala an taghfira li dhunubi ya Allah ka gafarta mun zunubaina innaka lalle kai anta kai al-ghafuru mai gafara ne ar-rahim wanda kuma yake mai jinkai Allah ka gafarta mana kai jinkai gare mu addu'a ta 64 a wannan babi ikra ya akhal karim Allahumma inni as'aluka bi anna laka al-hamd la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak al-mannan ya bani as-samawati wal-ardh يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إني أسألك بأن عند واحدة لا شريك بك من النار اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت wannan hadisi riwaya ne na imamu abu dawud rahmatullahi alai hadisi na 1495 kuma sahabi anas bin malik bin nadir radiyallahu an shi yarwaito hadisi din khadimu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi ne ingantacce Allahumma ya Allah inni lalle ni as'aluka ina roƙonka bi anna lakal hamd da cewa lalle dukkan yabo da godiya kan malalle naka ne kai ka cancanci a yaba maka babu iyaka kuma kai ka cancanci a gode maka babu iyaka la ilaha illa anta babu wani abun bautawa da gaskiya sai kai mun kora bautan kowane abu wannan ladin nan wani yi ne nafiyul wujud ko nafiyul kamal ko nafiyul siha nafiyul siha jazakallahu khairan nafiyul siha ne wato an kora ingancin bautan komai sai Allah ko da an samu wani ya bauta wani abu to da man ba nafiyul wujud bane wani zai iya bauta rana ko wata amma me aka kore ko ya bauta musu bautar bata inganta ba bautar Allah ne kadai bauta ingantacciya babu wata bauta ingantacciya sai ta Allah la ilaha illa ant babu wani abun bautawa da gaskiya sai kai wahdaka la sharika lak kai kadai ne baka da abokin tarayya almannan shine zu al'ata kai ne ma'abocin kyauta kyauta ta Allah ba ta da iyaka Allah ta'ala yana bayarwa ne saboda me saboda taskarsa ba ta karewa a taskar Allah babu ran da ake rasawa duk abin da ake nema a duniyan nan a taskar Allah akwai shi baya karewa ya badi as-samawati wal ard ya wanda ya kirkiri halittar samai da kasai duka wannan fa Allah ake ke sa a ka'idar addu'a dama ana yi wa Allah yabo gabanin a roke shi ba za ka je kawai kai sai kana addu'a ka ya Allah ba ni kaza ba Allah ba ni mota Allah ba ni gida Allah ba ni aure ba haka ake yi ba idan za ka yi roƙon Allah sai ka fara da sharan fage na farko ka duba irin addu'o'in da annaba suke la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kaji magana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin aka yabi Allah aka kambama Allah tukunne ya itirafi da cewa shi ya kasa ya zalunci kansa so ka'idan addu'a akwai matakai yaba Allah yi wa fiyayyen halitta salati tabbatar da kaidetuwar Allah nuna cewa babu wanda ya isa yi sai Allah kuma nuna cewa kai ba komai bane in Allah bai baka baka da dabara kuma baka nema a wurin kowa sai a wurinsa subhanahu wata'ala shine almannan sannan ya badi a samawaci wal arzi shi ya kirkiri halittar sammai da kasai kaga ayyabo ne wannan sammai bakwai Allah ya yi su kasai guda bakwai duka Allah ya yi su dan kasa ma bakwai ne Allahu ladi khalaqa sab'a a samawacin wa min al’arzi misila hunna wani sura ustaz suratul talaq kaka ne ayar karshe kenan a to sai gafa da nan ba a ah, ɗari da eh nan kai ta nan shikenan kun yi ijma'i bari bar muku garin ta ya badi a samawati ciwon ardi ya wanda ya kirkiri halittar samai bakwai da kasai bakwai ya zal jalali wal ikram ya zal jalali wal ikram mai ma'anar ya zal jalali wal ikram in an ce ya zal jalali shine shine zu sulta wal azma Allah shine ma'abocin mulki da girma shine aljalal iya da jalala akwai me akwai girma akwai mulki wal ikram kuma iya nufin me al in'am wal ihsan Allah ma'abocin ni'ima ne wa halittunsa da kuma kyautatawa gare su kaga ɓangaren farko iya bayanin ɓangaren girmansa da mulkinsa bangare na biyu kuma ni'imarsa da kyautatawarsa shi sa an kace ya zaljalali wal ikram ay ya sahibal azma was sulta wal in'am wal ihsan shine Allah subhanahu wata'ala shine ya zaljalali wal ikram addu'a ce mai muhimmanci kuma ya hayyu ya qayyum shine al hayyu kuma shine al qayyum wannan su ne asma'ullahi al'azam a magana mafi inganci su ne sunayen Allah mafi girma alhayyu rayayye da a duniya a yanzu ko gengidi ya yi bare ya bacci sannan na biyu rayuwarsa babu mutuwa a cikinta alkayyum tsayayye ne ba ya neman taimakon kowa mu muke neman taimako inda mai gini bai gina nan ba ba za mu shiga masallacin nan ba shi Allah idan zai baya bukatan wai sai wani ya masa ko me yake bukata yana yi wa kansa yanzu wutan gidanka in ta ce in ba kira electrician ba ka shiga wahala soka wai kadai sai ruwa ya ki tafiya ya zo maka damuwa abin da ake ta wari din an barka da shi duk kudin ka ba za ka yi gyara ba sai ka nemi plumber ka ce zo ka taimake ni kana neman taimakon wani yanzu abu mafi sauki kawai sauro sai ya shiga kunnanka ko wani kwaro ya shiga han ka wala sai hana ka sakat kuda ko sauro idan ya shiga hanci duk girman jikin kan nan maybe ka kai kilogram 120 shi kuma bai kai koda rabin kilo ina aka raba sauro kai rabin kilo amma sai ya hada ka sakat a duniya sai ka ga an kinke ji asibiti da kai mai sauro ne a hanci ai kaga girma ya fadi girma ya fadi to shi Allah ko bai neman taimakon kuwa bai ganin likita bai neman plumber bai bukatar abinci bare ya ci shi yake ba da abincin bai bukatar likita duba shi yake halittar likitan kuma ya ba shi ilimin likitancin bai bukatar plumber don shi halicci plumber ya ba shi ilimin plumber duk abin da kake da shi a bukata a duniya bai bukata bai bukatar arziki ko kudi don shi ya halicci mai kudin mai arzikin kuma ya ba shi to me bai da shi shi bai bukata shi sa ya zama alkayyum shi tsayayye ne kuma kullum yini kuwa fi sha’ad a kowane lokaci Allah yana cikin shugabanci ne babu lokacin da yake da difiti da ce a'a na dauki leave bari mataimaki na ya taimake ni tun daga farkon duniya har karshe Allah ta ta'ala bai da hutun minti ɗaya ko sakan ɗaya ko yaushe cikin aiki yake ko baya bukatan ya hutar bai bukatan abinci bai bukatan bacci subhanahu wata'ala shine alqayyum to wadannan sune asma'ullahi al-a'zam da ba Allah sun a cikin hadisin yi bayani cewa waɗannan sunayen Allah ta'ala masu girma idan aka roƙe shi da shi ya ji wani mutum na addu'a ya karanta su ya ce, Iza du'iya bihi a jab, in aka roƙi Allah da su zai amsa, wa iza su ila in an roƙo a ata Allah zai bayar, in dai ka roƙe shi da wannan sunan zai baka abin da ka roƙa. sannan in ka kira shi to zai amsa maka kana kira zai amsa maka sai sa addu'a mu rika cewa ya hayyo ya qayyo ranan Dr. Khalid Aliyu na tsokana na sakataren jama'atu Nasirul Islam yace daga yaji an ce amin ya hayyo ya qayyim sai ya tunani <laughs> yace yace ka sunnantar da wannan sunna ta bi bakin kowa yanzu a Najeriya kowa zai ce ya hayu ya kayyum <laughs> na ce to na gode da wannan kyakkyawar suna da ya hayu ya kayyum ya tabbata ya hayu ya kayyum ya zal jalali wal ikram wannan addu'a ce mai matukar muhimmanci ya hayu ya kayyum a waɗanda ayoyi ta zo a kur'ani wurare guda uku ne na farko a bakara a bakara wani aya na? Dari kuma? na'am ka gane wannan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala nawm gaga fassarar al qayyum din kenan al hayyul qayyum ta biyu aya ta nawa aya ta biyu a ali imran alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala alaykal kitaba bil haqq Su taha wa anatil wujuh lil hayyul qayyum wa qad khaba man hamala zulma taha ayata nawa Allah ya muku albarka so waɗannan sune wurare uku da Qur'ani ya kira al-hayyul qayyum sune sunayen Allah mafi girma duk sunayen Allah masu girma ne amma waɗannan sune mafi girma a cikin tafsiri mafi inganci daga sahabbai da tabi'ai mafi ingancin tafsiri sune wannan sunayen al-hayyu inni as'aluka aljanna ya Allah ni ina roƙonka aljanna wa a'udhu bika ina neman tsarinka minan nar daga wuta Allah ka kare ni daga wuta ni da ku duka Allah ta'ala ya kare mu daga wuta sai addu'a ta 65 take ta ƙarshe a cikin addu'o'in da ake yi gabanin yin sallama a tahiya ta ƙarshe musamman na'am Allahumma inni as'aluka bi anni الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله اللهم إني أسألك بأن أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له wannan hadisi shi ma riwaya ne na imamu abu dawud da rahmatullahi alai hadisi na 1193 daga shi sai hadisi ɗaya sai wanda muka karanta yanzu a bayansa riwaya kuma na buraida bin al-husayb radiyallahu anhu Allahumma ya Allah inni lalle ni as'aluka ina roƙonka bi anni da cewa lalle ni ashhadu ina shaidawa ba ina faɗa ba shaidawa ya fi ƙarfi a kan faɗa ina shaidawa an naka lalle kai an talla kai ne Allah kai Allah kai ne Allah la ilaha illa ant babu abun bota da gaskiya sai kai ai innaka an talla kaga annaka an talla kai ɗin kai ne Allah din shine Allah Allah ne ai Allah shine Allah Allah ya ji kan shata a wata addu'a da yana cewa ya Allah duk da dai akwai dan kuskure a ciki amma dai a lafazin nake so a gane girman magana da ya Allah don rasulallahi don albarkan manzon Allah kuma Allah don Allah Allah to muhalli shahid na karshen ya Allah kuma Allah don Allah Allah kaji maganar ya Allah don rasulallahi don albarkan manzon Allah kuma Allah don Allah Allah to muhalli shahid karshen ne kuma Allah don Allah Allah ne ake wannan anan maganar daidai ce kuma Allah don Allah Allah ne <laughs> wasu mawagar za ka gaba su yi karatun addini ba ma Allah yana ba su muwafaka sai ka sun shiga wata ka'ida ta balaga a harshen larabci ko wani bangaren ilmul bade ko ilmul ma'ani kaga sun tsunduma sun yi amma ko ba su karanta ba kawai muwafaka ce daga Allah kuma Allah don Allah Allah ai maganar magana ce shi ne fa'anan kamar ka ce annaka an talla kai Allah ɗin kai ne Allah ɗin la ilaha illa ant babu abin bauta da gaskiya sai kai alahat kai kaɗai ne a samat wanda ake nufansa da bukata Allah ta'ala shi ake nufi da me da bukata allazi wanda lam yalit bai haifu ba walam yulat ba haife shi ba walam ya yakul kufuwan ahad babu wani wanda ya zama katanga ga Allah subhanahu wata'ala ko shamaki gare shi ko wanda yake neman izini a wurinsa idan zai abu duk abin da yake yi yana aikatawa ba tare da an bashi izini ba subhanahu wata'ala anan mu dakata ina ga sai mu tashi akan al-azkar da salam min as-sala akan darasi na 11 idan Allah ya kai kwanan Allah ya ji kan iyayen mu da malaman mu da zuriyar Allah ya ji kan iyayen da malaman da zuriyar Allah ya ji kan iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu Allah ta'ala ya biya mana bukatunmu na alkhairi muna roƙon Allah ta'ala ya haɗa mu da alkhairin duniya da lahira ya kare mu daga cikin duniya da lahira ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk